Lejletul Qadr. Lejletul Qadr je noć bolja od hiljadu mjeseci u kojima nema te noći. Lejletul Qadr je posebno blagoslovljena noć. Sama riječ Lejletul Qadr, noć Kadra, govori o njenoj posebnosti. Kadr u arapskom jeziku ima značenje ugleda, veličine, položaja kako da ovoj noći, noći Lejletul Qadr, ne pripada ugled veličina položaj kada je ona blagoslovljena, kada se u njoj spušta ogromno dobro, kada se u njoj svaki mudri posao riješi, kako da joj ne pripada poseban značaj i ugled kada je i objava Kur'ani Kerima otpočeta upravo u ovoj blagoslovljenoj noći. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala inna anzalnahu fi lejletim mubarake inna kunna mundirin. Doista mi smo Kur'an počeli objavljivati u blagoslovljenoj noći, mi u istinu opominjemo. Kaže dalje fiha yufraku kullu amrin hakim. U toj noći svaki mudri posao se riješi. Allah subhanahu wa ta'ala također objavio je u Kur'ani Kerimu suru koja se zove sura El Qadr. Cijela sura govori o ovoj blagoslovljenoj noći, njenim posebnostima i odlikama. Pa tako kaže Allah subhanahu wa ta'ala govoreći o ovoj noći za kojom trebamo tragati, kaže inna anzalnahu fi lejletil qadr. Ponovo Allah Jalla kaže doista mi smo Kur'an objavili u noći kadra. Lejletul qadri hayru min alfi šahra. Inna anzalnahu fi lejletil qadr. Oma adrake ma lejletul qadr. Lejletul qadri hayru min alfi šahra. Mi smo Kur'an otpočeli objavljivati u noći kadra. Znaš li ti šta je to noć kadra? Allah subhanahu wa ta'la pita nas kako bi podcrtao, ukazao na važnost ove noći. Pa kaže, lejletul kadri hajurum min elfi šehr. Noć kadra, lejletul kadr, bolja je od hiljadu drugih mjeseci u kojima nema te noći. Zašto? Zbog toga što se ogromno dobro spušta u toj noći na vjernike, na one koji vjeruju iskreno u Allaha subhanahu wa ta'ala. Tanazzalu l-malaikatu var-ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr. U toj noći spušta se melek Džibril i drugi meleki sa dobrom od Allaha subhanahu wa ta'ala. Sa svakim dobrom. Meleki, naročito melek Džibril, posebna su Allaha subhanahu wa ta'ala stvorenja Allah dželle ve Ala, otkako ih je stvorio, ona se nalaze u pokornosti njemu, Allahu Subhanahu wa Ta'ala, nikada mu nisu grijeha učinili. Sve ono što im Allah dželle ve Ala naredi, oni se tome odazivaju bez pogovora. I takva stvorenja dolaze sa svakim dobrom, sa svakom koristi i otklanjaju Allahovom dozvolom svaku štetu, odnosno dolaze sa zaštitom od džehennema, sa zaštitom od svakog zla, kao što i kaže Allah subhanahu wa ta'ala, min kulli amr salamun hiya hatta matla il fajr. Od svakog zla u njoj se nalazi zaštita sve dok zora ne svane. Naročito, dakle, ovdje se misli na zaštitu od džehennema, od ulaska u džehennem. Zato se, dakle, traži od nas da ovih deset zadnjih noći mjeseca Ramazana, naročito neparne noći u tim deset zadnjih noći u toj zadnjoj trećini posvetimo što je god moguće više činjenju dobrih dijela kako bismo se time zaštitili od džehennema, od džehennemske vatre. Allaho poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam rekao je ko provede noć kadra u ibadetu vjerujući i nadajući se bit ćemo oprošteni prethodni grijesi. Dakle, ko provede noć kadra u ibadetu, naročito u namazu, noćnom namazu, vjerujući da je Allah subhanahu wa ta'ala dao da postoji ta blagoslovljena noć i da je Allah subhanahu wa ta'ala propisao da se ta noć oživi sa ibadetom i nadajući se nagradi samo od Allaha subhanahu wa ta'ala, bit ćemo oprošteni prethodni grijesi. Noć kadra, dakle, nalazi se u zajednosti zadnjoj trećini mjeseca Ramazana. Jer je došlo u hadisu da je rekao Allahu poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam tražite lejletul kadr, tražite noć kadra u zadnjih deset noći Ramazana. Dakle, u ovim preostalim noćima mjeseca Ramazana tragajmo za ovom blagoslovljenom noći, noći kadra. Noć kadra najvjerovatnije nalazi se u neparnim noćima ove zadnje trećine mjeseca Ramazana, jer je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam rekao tražite lejletul kadr u neparnim noćima zadnjih deset noći Ramazana, tražite lejletul Qadr u neparnim noćima zadnjih deset noći mjeseca Ramazana, dakle 21., 23., 25., 27. i 29. noći mjeseca Ramazana. Međutim, kod nas počesto biva upitan početak mjeseca Ramazana. Je li se na ispravan način odredio početak mjeseca Ramazana ili nije? Jedni kažu trebalo je započeti ranije, drugi kažu ne, ispravno se započelo, treći kažu trebalo je započeti kasnije s postom i slično, najbolje bi bilo provesti zadnju trećinu mjeseca Ramazana, noći, dakle u toj zadnjoj trećini u ibadetu, što je god moguće više. A ako nismo u mogućnosti, onda se ograničimo na neparne noći u toj zadnjoj trećini mjeseca Ramazana, shodno onome koga slijedimo, čije mišljenje slijedimo u određivanju početka mjeseca Ramazana ako ne budemo u mogućnosti odmah s početka zadnje te trećine mjeseca Ramazana, dakle 21. 23. noć da provedemo i badetu, budemo okupirani nečim, budemo slabi ili slično, nemojmo dozvoliti da nam sedam preostalih, dakle noći mjeseca Ramazana, prođe bez ibadeta. Kako je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam jedne prilike kada su došli veći broj ashaba i E, spomenulo da su usnili da je noć kadra Lejletul Kadr u preostalih sedam noći mjeseca Ramazana. Dakle, u zadnjih sedam noći mjeseca Ramazana rekao je Allaho poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem vidim da se vaši snovi podudaraju pa onaj ko bude tražio noć kadra neka je traži u zadnjih sedam noći mjeseca Ramazana ima muslim bilježi da je rekao Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam tražite u zadnjih deset noći pa ukoliko neko od vas oslabi ili malaksa onda neka ne dozvoli sebi da bude savladan u sedam preostalih noći. Ako ne budeš mogao i 23. noći da provedeš dakle u ibadetu, onda se trudi da 25., 27., 29. noć mjeseca Ramazana oživiš što je god moguće više ibadetom, jer je rekao Allaho poslanik sallallahu alihi wasallam, tražite noć kadra u devet zadnjih noći, u sedam zadnjih noći i u pet zadnjih noći mjeseca Ramazana od sedam zadnjih noći mjeseca Ramazana ili pet, postoji mišljenje kod islamskih učenjaka, kod jedne skupine islamskih učenjaka, da je Lejletul Kadr najvjerovatnije 27. noć mjeseca Ramazana. Jedni islamski učenjaci kažu da je Lejletul Kadr noć Kadra 27. noć mjeseca Ramazana. Shodno govoru Ubeja ibn Kaaba radijallahu ta'alan, u kojem se spominje da je rekao tako mi Allaha ja znam koja je to noć koju nam je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam naredio da je provedemo u ibadetu. To je 27. noć. Međutim, druga skupina islamskih učenjaka kažu da je to vjerovatno tada, te godine, bila noć kadra, 27. noć. Lejletul kadr da je bila 27. noć što ne mora značiti da je u ostalim drugim, dakle narodnim godinama, noć kadra, lejletul kadr u 27. noći mjeseca Ramazana. Kaže Hafiz ibn Hajar, rahimehullahu ta'ala, najispravnije mišljenje jeste da se noć lejletul kadr nalazi u zadnjih deset noći mjeseca Ramazana. I to u neparnim noćima te zadnje trećine i da se ona mijenja iz godine u godinu da se ona mijenja iz godine u godinu, dakle nije fiksno 27. noć Lejletul Kadra. Upravo ta noć nam je skrivena, nije nam poznata kako bismo se što je god moguće više posvetili ibadetu u tim neparnim noćima zadnje trećine mjeseca Ramazana. Dok tragamo za ovom blagoslovljenom noći, za ovom Mubarek noći Lejletul Kadra, nastojimo što je god moguće više da upućujemo dove Allahu subhanahu wa ta'ala. Aisha radijallahu ta'ala anha upitala je Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam Allahov poslaniče, kada bih znala u kojoj noći, u kojem trenutku je lejletul kadr, šta da kažem u toj noći, pa ju je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam podučio dovi koju će reći u toj noći. Rekao je, reci, Allahumma innaka tuhibbu al-'afwa fa'fu anni. Allahumma innaka tuhibbu al-'afwa fa'fu anni. Allahu moj, doista ti opraštaš grijehe. Voliš opraštanje, pa oprosti meni. Allahu moj, doista ti opraštaš, voliš opraštanje, pa oprosti meni. Pa i mi, dok budemo tragali za ovom noći, budemo posvećivali se ibadetu u tim neparnim noćima ove zadnje trećine mjeseca Ramazana, što je god moguće više, upućujmo ovu dovu na seđdi, ukoliko noći provodimo u namazu ili mimo namaza, dakle, podignutih ruku, obraćajmo se Allahu subhanahu wa ta'ala ponizno i skrušeno i upućujmo ovu dovu Allahu naš, doista si ti onaj koji prašta, koji voliš opraštanje, pa molimo te gospodaru da oprostiš i nama. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas podrži u traganju za ovom blagoslovljenom noći, noći mjeseca Ramazana, dakle Lejletul Kadra, da nas pomogne u tome, da nas podrži, da nam omogući da doživimo Lejletul Kadr kao njegovi iskreni, pokorni robovi i iskreni sljedbenici njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam.